U ovome hadisu Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu kaže مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, prošao je poslanik sallallahu alaihi wasallame pored dva kabura, pored dva mezara. Pa je kazao, njih se dvojica, stanovnici ovih mezara, jel, kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega velikog. Što se tiče jednog od njih, nije se sakrivao od mokraće, a drugi je hodao po nemimetu. Činio je puno nemimet, donosio riječi. Pa je tada poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzeo jednu svježu palminu granu koju je rastijepio. Pa je u svaki od ta dva kabura udario ili zabo po jedan taj taj dio i kazao, pa su kazali ashabi poslaniku sallallahu alejhi ve selleme zašto si to učinio Allahov poslaniče? Pa je kazao sallallahu alejhi ve selleme ne bi im se malo ublažila patnja u kojoj se nalaze dok se ove dane ne osuše. Znači dok su svježe, da im se ublaži malo panj. Abdullah, Ebul Abbas, Ibn Abdul Mutalib, El Hašimi, Amidžić poslanika, sallallahu alaihi wasallame, jedan od one četverice ibadila o kojima smo govorili i koje smo spominjali. Njegove odlike su brojne, teško ih je pobrojati, a i poznate su. Dobio mu je poslanik sallallahu alaihi wasallame Allahume barik fihi وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين الله moj učini u njemu svaki blagoslov i raširi njegovo znanje i učini ga od svojih iskrenih robova i molio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zidhu ilman wa fiqhan povećaj njegovo znanje i njegovo poznavanje islamskog prava i brojni drugi hadisi u ovome smislu kojima je dobio poslanik sallallahu alejhi ve selleme Ibn Abbasu Omer ibn Khattab bi uzimao Ibn Abbasa i dovodio ga u dželse i u međlise, u sjela gdje su sjedili najpoznatiji i najstariji ashabi, učesnici Bedra i drugi. Pa bi ga ispitivao pred njima da im pokaže Ibn Abbasovo znanje. Kaže Paus, poznati tabin, doživio sam pet stotina ashaba kada bi se razišli u mišljenju sa Ibn Abbasom, kaže, raspravljao bi sa njima dok ih ne bi ubijedio u svoje mišljenje. Pa je bio Allahu ta'ala anhu jedan od najučenijih ashaba zbog bereketa dove poslanika sallallahu alaihi wasallam. Rođen je prije hijđre na tri godine kada je umro poslanik sallallahu alaihi wasallam on je imao sada 13 godina. Kazali smo da je Allah te barak je tada uslišao dovu Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam što se tiče Allahove knjige i što se tiče sunneta. Pa je prenio puno hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam prenio je oko 1660 hadisa od tih 1660 hadisa 75 se nalazi kod Buhari i kod muslima a 120 bilježi Buharija koji ne bilježi muslim a 49 bilježi muslim koji ne bilježi imam Buharija umro je radijallahu ta'ala anhu u 68. hiđarske godine i dan danas njegov kabur je poznat u Tajfu gdje se nalazi Bilježi ima Mahmed u svome dijelu Fadailu Sahabe sa dobrim lancem prenosilaca i Ebu Nu'aym u svome dijelu Al-Hilije, a ima Mahmed bilježi od Saida ibn Džubeira, a Ebu Nu'aym od Mejmuna ibn Mehrana, kažu, bili smo na ženazi ibn Abbasa, radijallahu ta'ala anhu, pa kad smo ga postavili pred kabur, da ga spustimo, kaže, došla je ptica i uletila u njegove kepene, njegove čefine, i sakrila se. Kaže, pa smo je tražili, pa je nismo mogli naći. Pa smo ga, kaže, ukopali tako sa picom. Pa kada smo ga, kaže, ukopavali, čuli smo da neko uči ajet u kome Allah kaže Ja ejetuhem nefsul mutmainne irđi'i ila rabbiki radijetem mardije fedhuli fi ibadi odhuli dženneti. O ti smirena dušo, vrati se gospodaru svome, zadovoljan njime i on tobom zadovoljan. I uđi među robove moje i uđi u ženet moj. Kaže Imam Zehebi u svome djelu Sijeru Alaminu Bela u trećem tomu na 358. stranici nakon što je spomenuo ovu predaju i kaže ova predaja je mutevatir. Ova predaja je mutevatir, znači istinitim putima prenešena od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala odnosno od ovoga događaja koji se desio. Ovdje kaže Ibn Abbas prošao je poslanik sallallahu alejhi pored dva kabura. Ovdje se misli na dvojicu ljudi koji su u kaburu, jer nas ne zanimaju kaburovi kao kaborovi, već zanimaju stanovnici, stanovnici tih kabureva. Ako neko upita, a gdje su bili ti kaburovi? Gdje su se nalazili ti kaburovi? Kazat ćemo, nalazili su se u Medini, u jednom od medinskih vrtova, kako je došlo u Buharinu u Sahihu, u drugoj verziji ovoga hadisa, kaže se da je prošao, znači, pored kaburova koji su bili u medinskim vrtovima. Ima jedna predaja koja se kaže pored kabura u neki ili u Medini. Ali ispravno da je to bilo u Medini kako je došlo u ovoj predaji. Pa kaže pa je čuo dva glasa, pa je čuo dva glasa i sada dva kabura. I čuo je samo poslanik sallallahu alejhi i nije mogao niko drugi, nije mogao niko drugi čuti od ljudi i džina. U predaji kod imama Bahšela u njegovoj povijesti kaže se da je to bio vrt ili pašća i sere. Da je to bila znači Umu mejserina, bašća ili vrti da se tu nalazila ta dva, ta dva kamora. Bilježi Ibn Musa al-Medini u svome djelu Terhibu o Terhib od Džabira radijallahu anhu da je rekao Mera nebiju sallallahu alaihi wa sallame, ala kabrejni min beni neđar heleka fil džahilije fe semjahuma ju azzebani fil beuli on nanime. Prošao je poslanik sallallahu alaihi wa sallame, pored dva kabura Benu Neđara, pleme, koji su umrli u džahilijetu. Koji su umrli u džahilijetu. Pa je čuo da se kažnjavaju zbog mokraće predaja koji sam spomenuli. Ko zna? Bitna nam je što se kaže u ovoj predaji do stara čovjek umrla u džahilijetu, da su bili šta? Kjafiri, nevjernici. A u prvoj predaji to nije spomenuto. O prvoj predaji to nije spomenuto. Međutim, dotaćemo se mi ove predaje. U predaji koju prenosi Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu, koju bileži opet Ebu Musa, kaže se da je prošao poslanik s.a.v. pored dva kabura, u jednom je bio čovjek koji se nije čistio nakon mokriće. A u drugom je bila žena koja je prenosila na nimet, prenosila riječ. Prenosila riječ. Kaže imam Al-Kurtubi u svome dijelu al u komentaru svome na muslimov sahih, radile desna, islamski učenjaci da li su ova dvojica ili njih dvoje bili muslimani ili ne muslimani. Da li su bili muslimani ili su bili nemuslimani. Kaže Ibn par nije dozvoljeno nikako kazati da su oni bili nevjernici. Nije dozvoljeno kazati nikako da su oni bili nevjernici, jer im ne bi pomoglo to što bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme usadio jeli palminu grančicu ili granu na njihov kabur, ne bi im se smanjila njihova kazna zbog toga ne bi se smanjila njihova kazna zbog toga. U ovome hadisu je odgovor murđijama. Murđijama koji su dobili ime murđije zbog toga što su izbacili iman, odnosno izbacili djela iz imana. Pa kažu, dijelo je da samo vjeruješ u srcu. Ili da kažeš jezikom. Ne moraš ništa raditi. Pa ovaj hadis ukazuje na što na suprotno. Da će ljudi biti kažnjavani zbog grijeha koje su činili. A murđije kažu, ko vjeruje, ne koristi i ne šteti mu grijeh koji čini. Oni kažu, kod njih ima pravilo jedno njihovo koje je batil, pravilo jedno koje je batil, u kome kaže, ili u kome kažu, ne šteti pored imana grije, a ne koristi pored širka djelo. Ovo drugo je tačno, da pored širka ne koristi djelo. To je tačno. No, međutim, da pored imana ne šteti grije, to nije tačno. Jer Grijeh i kako šteti i kako šteti iman. Pa znači ono što murđije tvrde je potpuno pogrešno i oprošno stavu ehlu suneta kod džemata i to se jasno vidi iz ovoga hadisa da će čovjek biti kažnjavan zbog određenih, zbog određenih grijeha koje čini. Pa da su bili znači ova dvojica mušici ne bi im to koristilo i ne bi poslanik sallallahu alejhi ve njima tražio oprosta znači da im se smanji kazna. Kada bi ovaj hadis koga smo spomenuli, za koga neki kažu da je dobar, a međutim ispravno da je on slab, jer u njemu ima Ibn Lahija, El Misri, a on ima, ima stvarno pamćenje. Kada bi bio ispravan, s ovim bismo potvrdili jednu novu vrstu šefata. A to je šefat poslanika sallallahu alaihi wasallam za kjafire Je tako? To bi bio šefat, jer on došao i zagovorništvo je Allahu poslanika sallallahu alaihi njegove jer su prihvaćene. Pa bi to bio jedan novi vid šefata. No međutim, Allah najbolje zna da ova predaja nije ispravna i ovo je ispravno e, dugo govorio Hafe, ibn Hajar u Fethul i drugi i potvrdili su da se radi o muslimanima, da se radi o muslimanima i to se zaključuje iz polješnjeg, iz značenja ovoga hadisa. Innehuma la Njih dvojica se kažnjavaju. Njih dvoje bivaju kažnjavani ako uzmemo predaju da se radilo čovjek i ženi, iako u vjerodostojnim hadijskim zbirkama se samo spominje, samo se spominje da se radi o dvojici, znači koji se nalaze u kaburu, bez određivanja da li se radi o muškarcu ili ženi. Kažnjavaju se. U ovome dokaz o postojanju i ispravnosti azavskog kabura. Znači čovjek znači biti kažnjavan, da znači će čovjek biti kažnjavan u kaburu. I to je mezheb, i to je put, i to je akaid ehlu sunneta Znači, ehlu sunneta po svi se slažu da je azamski kabur istina i to je do nas prenešeno mutevatir predajama. Mutevatir predajama znači da postoji kaburski azab i da će ljudi biti kažnjavani ovaj, u kaburu. Ko porekne kaburski azab, kakav je njegov propis? Mnogi učenjaci kažu da je nevjernik, drugi kažu da nije, da je teški vješnik i pasik i prestupnik, a jedna skupina kažu da je izišao iz vjere zato što on u stvari poriče riješi Allaha te barake otala i bezbrojne hadise poslanika sa koji su dostigli mu tevatir predaje. A onaj ko porekne mu tevatir predaje biva šta? Biva kjater, biva nevjernik. Ko porekne mu tevatir predaje. Uzvišen je Allah Đelešanu u Kur'anu nam govori o azavskom kaboru i spominje ga. Pa kaže za Firauna i njegove sredbenike En naru ju'radune alejha ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون شد العذاب Oni se izlažu vatri ujutro i navečer. A onoga dana kada nastupi sudnji dan kazat će se uvedite faraona i njegovu porodicu u najžešći azab i najžešću kaznu. Pa se ovdje kaže, oni su podvrgnuti vatri kada? Ujutro i navečer. A jutro i navečer kada imaju gdje? Ovdje na Dunjalku ili tamo? Ovdje na Dunjalku je jutro i večer. Ujutro i najveće imaju kaznu. A kada nastupi sudnji dan, jer ajte, ja sam da se radi o čemu? O Dunjalku. A kada nastupi sudnji dan, tamo negdje, kazat će se, e, sada ih uvedite u pravu kaznu. Sada će imati pravu, sada će imati pravu kaznu. Pa je to dokaz iz Kur'ana o azamskom kablu, iako dokaz nije kategoričan 100%, jer neki su pregovarali, kažu, to se odnosi samo na faraona, zbog grijeha koji je počinio i božanstvo, zbog božanstva koje je prizivao, Zbog toga on ima takvu kaznu. No međutim, mi kažemo i kada bi se odnosilo samo na faraona, mi imamo mutevatir hadise koji govore znači o kaburskom azabu i da je kaburski azab istina. Nama je dužnost da povjerujemo u ono u što nas je pozvao i što nam je objasnio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme i da to prihvatimo kao vjeru. I nije nam dozvoljeno da se znači odmećemo od toga i da koristimo logiku i razum u poricanju ovakvih gajb stvari. Jer neki kažu kako je moguće da čovjek bude kažnjavan u kaburu. To je nelogično. Da čovjek bude kažnjavan u kaburu kada istruhne i slično tome, ne može se znači kažnjavati. I na takav način možemo poreći šta? Sve gajb stvari. Možemo kazati kako je moguće da ima džennet, kako je moguće da ima džehennem, kako je moguće da imaju meleki, kako je... Možemo poreći tako cijeli gajb koji se nalazi i sve što se od gajba dešava, možemo to poreći na takav logički način. Onaj ko vjeruje Allaha Đelešanu iskreno, za njega su ove stvari potpuno jasne i lahko ih može, lahko ih može shvatiti. I zato nam je jako teško i žao kada čujemo da je knjiga koja je doživjela najveću znači prodaju distribuciju na poznatom islamskom sajmu knjiga koji se održao u Jordanu bila knjiga koja je nosila naslov bajka Azavski Kabor. ili izmišljotina Azavski Kabor. i onda je došao autor u njoj i porekao sve hadise koji govore o azapskom kaburu, iako su kod Buhari kod muslima, i ajete koji govore o tome, i onda došao sa svojim truhlim i prljavim mišljenjem, kako nema ništa od azapskog kabura, i kao da je ljudima rekao, jeste, samo vi dalje radite i griješte, nećete vi odgovarati, osim u sudnjem danu. Azapski kabur biva tako što će čovjeku se vratiti njegova pamet i njegov razum, duša, kada se vrati tijelo, vratit će se njemu njegov razum, i to je došlo u hadisima, hadisu Enesa ibn Malika, koga bilježe Buharija i Muslim, kome stoji da će čovjek, kada ga ljudi spuste u kabur, da će čuti papuče iz zveket papuća ljudi koji odlaze od kabura. I da će mu doći dva meleka, će doći kod njega i o tome, sve to ukazuje da čovjek ima svoju šta? Pamet tada i svoj razum. A u koji je drži Ibn ima Mahmed, koja ima dobar lanac prenosilaca, kaže se da je Omer Ibn Khattab nakon što je poslanik sallallahu sallam spomenuo da će čovjek biti iskušan u Kabul, upitao poslanika, ali i salatu na etureddu alejna ukuluna ja Rasulallah, hoće li nama, kaže tada, naša pamet biti vraćena u Kabul? Ćemo biti razumni ljudi? Pa je kazao poslanik, sallallahu alaihi wa alaihi nam kehejeti komunijevom, isto kao što danas. Kao što danas izgledate, tako ćete biti u kaburu, na isti način. Pa će vam biti vraćena vaša pamet i vaš razum i vi ćete znači u kaburu na isti način tako kažnjavan. Neki kažu da će biti čovjek kažnjavan, ali samo tijelo. Neće biti znači duše vraćene u tijela, nego samo da će čovjek biti kažnjavan, da će biti kažnjavan svojim tijelom. I ovo je stav nekih keramita. A kažu mu atezile da će čovjek biti kažnjavan, ali da neće osjetiti bol. Pogledajte zablude će kažnjavan u kaburom, neće osjetiti bol. Nego kažu taj će bol osjetiti kad bude proživljen na sudnjem danu. Kad ga Allah poživi, onda će osjetiti taj bol. Jer oni kažu da čovjek neće mu biti vraćena šta duša u tijelo. A tijelo samo po sebi može osjećati bol bez duše. Pa kažu bolovi će se nagomilavati, pa će i osjetiti kad budu proživljeni na sudnjem, na sudnjem danu. Kada pa sam vas sačuva džehla i neznanje. Kaže šehovi u Tejmije, kaže u svojim fetvama u četvrtom tomu, nije, kaže, dozvoljeno nikako da čovjek kaže i da smatra da će kaburski azab ili kaburske blagodati uživanja koje će biti da je to slično snu, da čovjek nešto sanja ili da osjeti i o tome. Kaže, to nije kao san. Nego kaže, to je istinit bor koga će osjetiti onaj ko bude bio kažnjavan, a kaže isto tako, to su, kaže, istinite, istinite, kaže, blagodati koje će ovaj osjetiti i stvare blagodati koje će osjetiti oni koji budu, znači, u u blagodatima kaburskim. Šehol Islam ibn Kajim, svome djela Ruh, spominje, kaže, pitanje Šehol Islam ibn Tejmije o kažnjavanju čovjeka u kaburu, je li to samo duša ili je tijelo ili je oba dvoje, pa je kazao Šehol Islam ibn Tejmije, بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة kaže što se tiče kaburske kazne ili kaburskih uživanja oni se odnose kako na dušu tako i na tijelo po konsensusu ehlu suneta očeva. Odnose se znači kako na dušu, tako, tako i na tako i na tijelo. I onda nakon što je spominjao neke hadise, kaže Šehr Islam ibn na drugom mjestu, i ovi hadisi, kaže, jasno ukazuju da se duša vraća čovjeku u tijelo, znači i da biva kažnjavana i duša i tijelo. I što se tiče, znači, kaburskog azaba, islamski učenjaci Ehlu Sunnata od džemata su složeni da je to istina, kako navodi šeho Islam ibn i drugi. I to odgovara vjerodostojnim hadisima poslanika sallallahu sallam i onome što je došlo u Kur'anu od Allaha Kaže imam Al-Marwazi da je rekao imam Ahmed Azabul qabri haqqun la yunkiruhu illa mudil. Kaburski azab je istina i ne poriče osim samo onaj koji je u istinu zalutao i koga je Allah Đeršanu odveo sa pravu puta. Što se tiče skupina, brojni su ti koji spore kabor, između njih su Haridžije, Havarić i neke murđije su isto tako porekle, azavski kabor. Oma ju adzebani kebir, a oni se ne kažnjavaju zbog nečega velikog. Ne kažnjavaju se zbog nečega velikog. Islamski učenjaci po pitanju ovih riječi imaju nekoliko tumačenja. Imaju nekoliko tumačenja. Prvo, nije veliko kod njih. To što su činili nije veliko kod njih, ali je veliko kod Allaha te barake Pa su znači činili grijeh koga nisu oni smatrali velikim. I na to ukazuje predaj koji bilo imam Buhari u se kaže o innehu le kebir i to je veliki grijeh koga su činili. Znači veliki je grijeh kod Allaha a oni ga nisu smatrali velikim grijehom. U drugoj predaji oma ju adlevani fi kebir bela i nisu kažnjavani zbog nečega što su smatrali velikim, ali je to bilo veliko. Ali je to bilo, ali je to bilo veliko. Kao što kaže uzvišeni Allah Žešanu, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ I vi ste to smatrali mizernim i nečim malim, a to je kod Allaha Đelešanu bilo veliko. Jer ovdje čovjek koji se nije čistio od mokraće, čemu to vodi? Nije se očistio od mokraće, čemu vodi to? Ko zna? Nema abdesta. A nema abdesta, šta onda nema? Nema. Bilo je na njegovom tijelu nečistoće i došlo je na njegovu odjeću nečistoće i takav je klanjao. A namaz takvog nije priznat. A ima li veće grijeha od toga da se ostavi namaz i da čovjek nema namaz? Nema veće grijeha. Pa je to to nemirovno, znači čišćenje nakon, nema čovjek tahareta, ne može kao takav stupiti i stati pred Allaha Pa je to dobro toga da ljudi dođu u stvari pred Allaha Đelešanu bez namaza. Pa to može biti isto jedan od razloga koji je doveo znači do ovakve, do ovakve kazne. A što se tiče drugog, kjane jemši bin nemime, tako došlo ovdje, hodo je po nemimetu trčao, radio sve da što više nemineta i što više fesada i nereda posije po zemlji. Pa je znači činio puno, puno toga nereda, što je svakako pod Allaha rešeno veliki grije. To je prvo tumačenje. Drugo tumačenje ovih riječi jeste da nije veliko u smislu da nije najveći grije. Ima većih grijeha, on je veliki grijeh, ali nije najveći u njih. Pa može biti, znači ima veći grijeha od Jer se veliki grijesi, kao i mali grijesi, kao i širk, razlikuju znači u svojim stepenima i svojim i svojim dređama. Pa znači ne odnosi se hadis po tumačenju na najveće velike grijehe, jer je širk veliki grijeh i ubijstvo veliki grijeh, pa sigurno nije na tome stepenu, ali je ipak, ali je ipak veliki grijeh. Treće tumačenje jeste da to kod njih dvojice samo nije veliko, a kod drugih ljudi jeste. Da svi drugi drugi ljudi smatraju to velikom stvari, ali oni su bili izuzetak, pa to nisu smatrali, znači velikom stvari, nego su to smatrali sitnicom. Da nije veliko, bilo to u pogledu da oni to ostave. Nije im bilo znači teško da ostave taj grijeh. Mogli su ga lahko ostaviti i mogli su se lahko proći toga grijeha, pa u tome smislu nije bilo nešto veliko. Ne Znači nije im bilo veliko da se prođu toga i da ostavi. Grijesi se dijele u tri skupine. Kod islamskih učenjaka grijesi se dijele u tri skupine kako kaže imam El Maziri. Prva skupina jesu grijesi koje je lahko ostaviti. Poput ovih Lako je ostaviti. Nema nikakve poteškoće čovjek da ih ostavi. Ili da uči nešto da upade u vrijeme. Ostaviti ne imati. Je to poteškoće? Ostaviti gibe. To nije poteškoće. To treba čovjek samo da ne govori i završeno. Imate drugu skupinu koju je teško ostaviti, koja je nasprot ove. A to je udovoljavanje svojim strastima i duši. Pa je te prohtjeve teško ostaviti. Čovjek. Treba znači muđaheda i treba trud i da ih ostaviti. I treća skupina jeste grijesi od kojih duša po svojoj prirodi bježi. Ne voli ih duša. Kao na primjer da čovjek popije otrov. To je grijeh, da čovjek sam sebe tako ubije. A voli li to duša da čovjek uzme i da popije otrov i da sam sebe, sam sebe ubije i o tome. To je grijeh od koga duša bježi po svojoj prirodi. Pa je ovaj grijeh koga su činili spadao u ovu skupinu koju je bilo lako ostaviti. Mogli su se znači lako proći toga što su činili. Peto tumačenje da su smatrali da nije veliko u smislu da su oni, kakav su oni imali rezon prema čemu? Prema grijesima. Jer čovjek ne treba kada čini grije, ne treba gledati u grije i na veličinu grijeha, nego treba gledati kome je nepokoran i kome čini i kome čini nepokornost. Pa su oni smatrali to malim, a u stvari bili su nepokorni svome gospodaru. I došlo je u hadisu Ibn Hibana u kome se kaže Azaban šediden fi zembin hejjin i kaže, dobili su žestoku kaznu za mali grih. Neki kažu da je, i ovo je šesto tumačenje, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi u prvo vrijeme kazao da je to malo, pa nakon toga mu je Džibril došao pa mu objavio da je veliki to grijeh i to je kazao Ibn Tin i drugi. Allah zna najbolje što se tiče tumačenja, znači ovih riječi. Ovo možda prvo tumačenje da bi bilo sigurno da bi imalo svoju težinu, a to je da su oni smatrali to malim, a to je u stvari kod Allaha te barake od bilo nešto veliko. Emma ahaduhuma fakjane la minel beul. Što se tiče jednog od njih, nije se prikrivao ili nije se pregrađivao pri čišćenju nužde. Sitr je staviti zavisu. Ovo može se odnositi na dvije stvari. Da je čovjek obavljao, znači, nuždu, pa se nije zastirao od ljudi, pa su ga ljudi mogli vidjeti. Oči su ga mogle tuđe gledati. njegova avret. A može se odnositi na ono što smo govorili prije, što je vezano za hadise Boje Juba, Nansarija i Ibnu Omara, da se nije zastirao od Kjabe, nego je činio to u pravcu Kjabe. Pa su jedni učenjaci odabrali ovo mišljenje, a drugi su odabrali ovo. Znači nije se zastirao u jednom i drugom slučaju, a jedno i drugo je zabranjeno, jedno i drugo je, drugo je haram. A ova riječ je stetiru zastirati došla je u raznim oblicima i najviše oblika koji su došli ukazuju da se odnosi na čišćenje nakon nušte. Pa može biti zaklanjanje i može biti, jer je došlo u predajama, da se kaže la je minal Nije se čistio, nije uklanjao one nečistoću jeli, i mokrać koja je ostala nakon obavljene prirodne potrebe. La je stebriju minal Isto tako nije, znači, uklanjao, nije se čistio i slično, i slično tome. U jednoj se predaji kaže la je stentiru minal I nije čistio svoje stidno mjesto od mokraće koja je ostala u mokraćom kanalu. Tako znači hadis, međutim ova predaja ima potpun slav lanac prenosilaca pa se ne odnosi na ovo, nego znači ne odnosi se na ono šerijatsko čišćenje, o ome smo mi već prethodno govorili. Minel beun nije se čistio od mokraće. Iz ovoga hadisa se uzima dokaz da je mokraća šta? Nečista. Jer mora se čovjek čistiti od mokraće, a da je mokraća bila čista, onda se ne bi morao čistiti od nje. I Mokraća je nečista bez obzira o kojoj se količini, o kojoj se količini radilo. I to je mišljenje većine islamskih učenjaka, osim, osim onoga što ostane kao trag nakon obavljene fiziološke potrebe, to je ono što je oprošteno u šerijatu i gdje ima olakšita. Znači trag ako ostane, bilo nakon velike ili male nužde, to ne smeta. Ali protivnom čovjek mora znači ukloniti onu nečistoću. I to je mišljenje, znači, mama Malika i većine papiha. Ebu Hanipe i Ebu Jusuf i Muhammed kažu da ono što je veće od dirhema, da je to nečisto. A što je manje od dirhema, da je čisto. Znači, uzimajući kao olakšicu tome pogledu. Učenjaci kufe kažu, ako popršće poput onih vrhova igle, da ne smeta, znači, a mimo toga bi se moralo pratiti. međutim, ispravno je mišljenje većine islamskih, islamskih učenjaka. A što se tiče drugog od njih, hodao je po nemimetu. Nemimet je da čovjek prenosi riječi nečije tiljem da napravi razdor i smutnju i tesad i nered. To se zove nemimet. I on je povezan sa ribetom, no međutim svaki od njih ima svoje specifičnosti. Uzvišen je Allah u Kur'anu zabranio ribet. A isto je tako u Kur'anu zabranio nemimet. Ko će nam spomenuti ajet po kome Allah Žešanu brani nemimet? Ogovarati. Gdje nemimet? Vojnun humezet ili numeze. Teško se svakom klevetniku pod, podrugljivcu. Klevetnik koji klevet će ljude, ide od jednih do drugih priča. To je jedan od dokaza. međutim, ima još precizniji, još jasniji argument. Hemazin mešaim binemim. Klevetnik koji tuđe riječi prenosi. Binemim binemim, hemadim mešaim binemim, koji hoda po nemimetu. Pa je jasno spomenuto, znači u pogrednom smislu ovdje, spomenut je nemimet. Pa je nemimet haram i zabranjen isto kao ribet. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bileže Bukhari i Muslim od Huzeyka radijallahu anhu la yadkhulu džennete nemam neće ući u džennet onaj koji čini nemimet neće ući u džennet. Islamski učenjaci kažu neće ući u džennet, ovo ima dva tumačenja. Da se kaže neće ući u džennet sa onima koji prvi budu ulazili u džennet. A drugi kažu neće ući u džennet nikada ako bude od onih koji su učinili nemimet i smatrao to dozvoljenim, ohalalio nemimet. Jer nemimet sam po sebi nije kufur nije, Osim ako čovjek kazao jeste nemimet je halal i to je fino da se čini i to je pohvalno. Tada bi čovjek izišao iz vjere. Pa u tom slučaju neće ući nikada u dženet. Ili da kažemo ući u dženet, ali neće ući sa onima prvima. Znači dva tumačenja ovoga hadisa. U svakom slučaju kada je čovjek činio nemimet, a ne to smatrao dozvoljenim, ući u dženet, ali sigurno da neće ući sa onima koji ulaze prvi u dženetska poslanstva. Jel? Ponekad će nemimet biti obavezan. Preneti riječi, iako će riječi napraviti pesad, bit će obavezne da se prenesu da bi se riješio neki problem ili da bi se muslimani sačuvali zla i slično tome. Znači ono što smo pričali o ogovaranju, to isto vrijedi, to isto vrijedi i za, i za nemimet. Nemimet je haram bez obzira radilo se o riječima da čovjek kaže da prenese ili da pokaže rukom ili da i šaretom ukaže ili okom da namigne i slično tome. Kako god da uradi i šta god da uradi i time znači ovaj učini i smatra se od onih koji prenose riječi da bi tako pokvarili odnose među ljudima, smatra će se da je od onih koji čine nemimet. Jer je osnova da čovjek prikrije stanje i hal muslimana i da ga ne otkriva. Ne da ide znači govoriti šta je on učinio zla tako da ga sramoti. Osim ako se radi naravno da je u tome korist za muslimane, to je onda isto kao i ogovaranje. Kada neko dođe nekome pa mu prenosi riječi od nekoga, obaveza mu je šest stvari, da učini šest stvari. Taj koji čuje toga, obaveza mu je da učini šest stvari. Prvo, da mu ne vjeruje. Dok ti dođe i prenosi ti riječi od nekoga, kako je neko rekao o tebi to i to, obaveza ti je prvo da mu ne povjeruješ. Jer je nemam, onaj koji čini na nimet je šta? Fasik. Jel tako? Fasik. Teški griješnik. Jel čini? Veliki grije. A šehadet fasika i njegovo svjedočenje nije šta? Primljeno u šerijat. Razumijete? Čovjek dođe i govara ljude. Pozna da govara ljude ne može se njegov šahadet njegov se neće prihvatiti. Čovjek prenio riječ, kada je mu prvo, ja to tebi ne mogu povjerovati, ako ćeš već kazati. I zato što si ti fasik i od tebe se to ne može primiti to što govoriš. Pa je znači njegov ne neprihvatljiv i ne možeš to prihvatiti od njega. Druga stvar da mu zabrani to što čini i da upozori na grijeh koji je počinio. Treća stvar, da ga mrzi u ime Allaha Jer je on mrzak kod Allaha. Allah ga mrzi. Pa ga Allah mrzi, mrzi i ti. Jer Allah ne voli nepokojnike, ne voli pasti. Četvrta stvar, da ne pomisliš o čovjeku od koga je on te premio riječ ružno. Kako kaže je Allah Đelšanu, i bu kethiran min al Ja, ejuha Amenu čteni bu kethiran min al O vjernici, klonite se mnogih, mnogih sumnjičenja. Znači, pa nećeš pomisliti o tome čovjeku od koga je on premio riječ nešto loše. Da te ne navede to što ti on kazao, da uhodiš on ti kazao nešto tako i tako i kažeš ti sad, sad to provjeriti. Pa onda ideš za tim čovjekom i šta? Ispitivaš, uhodiš ga, da potvrdiš ili negiraš ispravnost njegovih riječi. Nećeš to sebi dozvoliti. Jer uzvišeni Allah Žešanu kaže Uala se su i nemojte jedni druge uhoditi. Nemojte jedni druge uhoditi. Ibn Mesudu su kazali, čovjeku kaže vino curi iz njegovu bradu koliko pije. Može popiti pa se preleva se iz usta i curi po bradu. Kaže Allah nam je zabranio uhođenje. Jer to nije javno činio. Pa nećeš ići uhoditi da vidiš šta neko, šta neko radi. I šesta stvar, neka ne dozvoli sebi ono što je zabranio čovjek koji je prenio riječ. A to je da ide i da drugom prenosi riječ koju je ovaj kazao. Zabranio si njemu i potvrdio njegovo djelo, njegov postupak. I onda nakon toga ideš ti i činiš istu grešku i prenosiš, prenosiš znači te njegove riječi koje je kazao taj koji je činio na njime. Pa onda čovjek upadne u istu stvar. Kaže pjesnik, jedan arapski, La tenhe an wa te'ti arun alejke Nemoj sprečavati da ljudi nešto čine, a ti, kaže, činiš isto to. Ako budeš tako postupao, onda si ružno učinio. Znači da čovjek čini ono što je već zabranio nekom. Došao je čovjek Omaru ibn Abdelazizu i kaže Kaže, o tebi je jedan rekao to i to. Pa mu kaže Omar ibn Abdelaziz, ako hoćeš ja ću provjeriti, kaže, to što si ti kazao. Pa ako kaže, bude ispravno to što si rekao, ako si kaže istinit, onda si ti hemadim mešalim binamim. Onda si ti klavetnik koji čini namimet. Ako si iskren, onda si klavetnik koji čini mimet. A kaže, ako si lažov i ako si neiskren i neistinit u svojoj tvrdi, onda se kaže od onih za koje Allah šano kaže in ja'akum fasikun petebejinu. in ja'akum fasikun bi ako vam dođe pasik sa nekom vijesti, vi to provjerite. Pa je kazao ovaj čovjek u redu, kaže pusti me, neću to više nikada, to više nikada činiti, oprosti mi vladaru pravovjernih, pa je otišao. Spominje al to je bio židov koji je primio islam, da je Musa, a.s. jedne prilike, nakon što je Benu Israil zadesila velika žega, izišao da traži kišu od Allaha Đelešanu. Pa je Allah on rekao, o Musa, ja vam neću poslati kišu. Zato što kaže što među vama ima čovjek koji čini na nimet. Puno čini na nimet, kaže, i zbog njega neću vam poslati kišu. Pa je kazao Musa, ali i salam, moj, kaže, kaže nam ko je taj čovjek da ga istiramo. Da ga izvojimo iz kupine, da dobijemo kišu. Pa je kazao uzvišeni Allah te barek kaže, o Musa, kaže, ja vama zabranjujem, kaže, na nimet, a kaže da ga Vama sam zabranio na nimet, kako da ga Pa su prenoćili to večer pa je ujutro Allah Žešanu poslao im, kišu. kaže Jahja ibn Zeid da je rekao Hasanu ibn Ali kada su ga napojili otrovom, kaže reci ko te napoji otrovom, da znamo. Pa je kazao, Allahu ta'ala anhu, subhanallah kaže, kaže još jedan mali kratki vremenski period kaže moja će stopala koja je ovdje na dunjalu da nakon toga kaže sramotim i da otkrivam ljude i da činim nemimet iako mu je bilo dozvoljeno u tome stanju da kaže iako je trebao kazati ko je taj koga je ubio, no međutim, pogledajmo kako su pazili na sebe i na svoja djela i smatrali su da će zato odgovarati pred uzvišenom Allahom te barake U predaji koji je zabilježio ima Mahmed, koja ima vjerodostajan lanac prenosilaca, stoji mjesto ovdje, nemimeta, stoji ribet. Da je jedan činio ribet, a da je drugi, da se nije čistio od mokraće. I ovaj predaj je također vjerodostojna. Pa ima, znači, predaj imamo od ribeta imamo od čišćenja nakon mokraće. A u predaji koju bilježi Imam u svojoj povijesti kaže se da je jedan jeo meso ljudi, a drugi se nije čistio od mokraće. Što isto ukazuje znači na rivet, da se radi o rivetu. Ovdje što se tiče toga što je poslanik sallallahu sallam posadio dvije grane, palmine, islamski učenjac to tefsire na dva načina. Kažu da je poslanik sallallahu sallam njima dobio u tom vremenu, pa da im je zbog toga smanjena kazna, a drugi kažu nije poslaniku sallallahu sallam je objavljeno tada da će im biti umanjena kazna, pa zbog toga je to uradio poslanik sallallahu A treći kažu ne, nije, već će im biti umanjena kazna zbog toga što te dvije grane čine tespih. Jer tako, sve što je na zemlji čini tespih Allahu Đelšanu. Wa im min še'im illa bihamdihi. Nema ništa što je stvoreno, a da ne čini Allahu Đelšanu tespih. Pa kažu, te dvije grane kada se stave, one dok su, šta? Sirove, one će činiti tespih. No međutim, imamo li mi razlog da sirova čini, imamo li dokaz da sirova grana čini tespih, a suha ne čini? Nemam. Nego je osnova da sve čini, znači da sve čini tespih. No međutim, smatrali su dok su te dvije grane sirove da čine tespih, pa da je onda, da će biti znači zbog toga umanjena kazna. Neki islamski učenjaci iz ovoga hadisa uzimaju jedan jako čudan propis. A to je da je čovjeku dozvoljeno da uči Kur'an mrtvacu na kaburu. Ko će mi kazati kako on to uzme dokaz? A to nigdje, nije spomenuto u hadisu. Oni kažu da će ta grana suha koja se zabode u kabur, da će čovjeku šta umanjiti njegovu kaznu. Kažu ako grana suha umanjuje kaznu, onda učenje Kur'ana je preće da umanji kaznu. Jer kažu tespih, šta je tespih grane u odnosu na sam Kur'an, jer je Kur'an Allahu u govor. Tako da uzimaju jako čudan propis. Ovaj propis, iako su ga kazali neki islamski učenjaci u svojim komentarima na muslima u Sahih i drugi, nije ispravan. Ne može se prihvatiti jer prvo učenje Kur'ana na kaburu nema nikakve osnove, to nije činio naš Nema nemamo vjerodostojni predaje o tome. Ajša radijallahu ta'ala je pitala poslanika sallallahu o Allahu poslaniče šta ću kazati kada dođem na kabur? Pa je poučio dobi koju će učiti kada dođe na kabur, a nije kazao proučiti ni fatihu, ni prouči nešto iz Kur'ana i slišao tome. Ona pita Allahu poslaniče šta da kažem kada dođem na kabur? A ona mu je žena, najdraža mu je osoba. Pa njoj bi prvo i rekao i najbolje mi poučio. Iako Allah poslanik nije razlikao u pogledu jeli, prenošenja između ljudi. Pa je rekao, reci do Selamun alaikum, dijare kao mu'minin i tako do kraja ili dove. A nije joj kazao prouči fatihu ili prouči nešto iz Kur'ana i prouči jasin i prouči slično tome. I kaže poslanik sallallahu sallam u predaji koju bliži ima muslim u svome sahiju debu na La teđa'alu bujutekum meqabiru. Fe inne šeitane je firru minel bejti eledi tukra u bakara. Nemojte, kaže, svoje kuće činiti mezarima. U istinu šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči sura al-Bakara. Na što ovaj hadis ukazuje? Da se na kabulu ne uči sura al-Bakara. Jer kaže, nemojte činiti svoje kuće mezarima. Šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči sura al-Bakara. Što znači da se na kabulu ne, ne uči sura al E, isto tako poslanik sallallahu alejhi ve je zabranio da se klanja na kaburima, jer se na kaburima, jer se u namazu uči Kur'an, a na kaburu nema učenja, nema učenja Kur'ana. Tako da ovaj propis koga su izveli neki islamski učenjaci iz ovoga hadisa, nema svoga mjesta, nema svoje osnove, ni nam preneseno ni od koga od prvih generacija, znači da je učio Kur'an na kaburu. A zar bi to moglo se desiti, a da nam to ne bude prenešeno u njih? Da su ashabi ili tabini tako postupali. Iz ovoga hadisa se zaključio ono što smo kazali prije toga, da je nemimet haram i da je nemimet veliki grijeh, naročito kada se desi ovako kao što je spomenuto u hadisu. Kane jemši alen nemime. Hodao je po nemimetu, puno činio nemimet. Zato su neki islamski učenjaci govorili, čovjek koji čini nemimet može za jedan sahat učiniti sada i nereda više nego što može učiniti čovjek koji se bavi sihrom za cijeli mjesec dana. Zbog znači opasnosti nemimeta koja negativno djeluje jel, na cijelo društvo. Isto tako iz Adisa se zaključuje obaveza čišćenja od svih vrsta nečistoće. Ako je obaveza čišćenja od mokreće, onda je obaveza čišćenja i od drugih vrsta nečistoće. Isto tako iz Hadisa se uzima zaključak da je obaveza čovjeku da se zastre kada obavlja fiziološku potrebu, iz hadisa se također uzima zaključak da je dozvoljeno spomenuti čovjeka mrtvaca po njegovim nekim ružnim osobinama, a je u tome opća korist za muslimane. Kao što je bilo u ome hadisu, da se muslimani pouče ili da uzmu pouku i onda se takva stvar neće smatrati jeli, ogovaranjem i spominjanjem po ružnom. Jel? Ima hadis od poslanika sallallahu alejhi ve koga bilježi imam Ebu Davud i Tirmizi i Hakim i drugi koji ima slab lanac prenosilaca u kome poslanik sallallahu alejhi ve kaže Uzkuru mehasine meutakum a an mesavihim. Spominjite, kaže, dobra djela vaših mrtvih, a nemojte spominjati njihova loša djela. međutim, moj ovaj hadis nije vjerodostojan, iako ima ispravno, ima ispravno značenje. Imam Buharija na osnovu ovoga hadisa naslovio dva poglavlja u svome sahihu, koja su bitna da se spomenu. Prvo je naslovio je poglavlje da je veliki grijeh da se čovjek ne zastire prilikom obavljanja nužde i spomenuo je ma džaje fil aslil bau Poglavlje znači koje se odnosi na čišćenje mokraće. I na kraju zadnji propis koga je iz ovoga hadisa izveo Ebu Abdillah el Džauzekani kaže i zaključujući iz ovoga hadisa da je dozvoljeno čovjeku da hoda između mezarja. U hadisa kaže da je poslanik sallallahu sallam prošao pored ta dva mezara. Da li je to bilo još mezarja? Allah najbolje zna. U svakom slučaju zaključuje znači da je dozvoljeno hodati između mezarja Možda bi se moglo još kazati da je dozvoljeno isto tako posjetiti mezar, jer je poslanik sa osvijem došao, znači tu do mezara i boravio pred njega, pa bi se znači iz tog hadisa moglo i to zaključiti, pored brojnih drugih hadisa koji ukazuju znači na legitimnost posjećivanja mezarja. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa Ovim bismo završili znači poglavlje el istitabe, čišćenja nakon nužde. Spominjali smo na početku da ima šest hadisa koji su bila ome poglavlju. Govorili smo o svih šest hadisa, pa ćemo inša Allah narednog puta nastaviti o, u poglavlju Babu Sivar, poglavlje koje govori o misvaku, Allahu Teala Alem, sallallahu ala nebina Muhammed, wa jazakumullahu khair.